Insectoi kiel nutrajo por porcoi kai fishoi. Pestoi por homa consumo besonas proteinon. Gis nun ili ricevas ofte SOION kai fishmuelajon. Ambau estas forte disputatai. Insectoi kiwi ancora un nevere successis farigi homa nutrajo, nun servu kiel besta nutrajo set de quia devenu la necessai ammassoi da insectoi? Insectoi gis nun nevere estas generale consideratai frandaggio, set eble baldau ili granscale scale en la nutrage industrio helpete cromvoio, kiel fonto de proteino en la nutrajo por porcoi, cocoi cae fishoi. En unua momento tio eble shainos esti necutima, sed cocoi kiwi vivas sur exterdoma grundo, ancau regule picas vermoin, cae insectoin el la grundo, cae bovoi sur la pasteio ne separas herbon de pestetoi. Diras faculo, pri nutraja tecnologio, c'è la alterneio de Bremerhaven en Norda Germanio bestoi por homa consumo, precipe porcoi cae cocoi, besonas proteinoin en sia nutrajo. Plei ofte tiui proteinoi estas en mixajo cun sojo. Du como sep milionoi datunoi da sojas oroto, en la jaro du sep, estis importitai al Germanio, cefe el Brasilo. Tio ciam de nove causis criticon, char por la cultivado de soio, estas detruitai valorai viveioi. Ancau fischmuelajo, precipe el Marocco cae Peruo, estas usata kiel protein liberanto por besta nutrajo. Sed pro la troa captado en la maroi, gi estas nenur disputinda, sed ancau multe costa cae tial insectoi povas esti solvo. La altlerneio de Bremerhaven protio esploras kiel insectoi povas esti productatai amasse, por seque esti blank boletigitai, secigitai cae muelitai. Tiu forme ili estu almixatai alla besta nutrajo. Por ansatawigi soion cae fish muelajon, oni besonas a da insectoi. Caien la malfacilaggio. Estus avantaggio por la medio se la larvoi estus nutratai per organicai restaggioi. Se el planta materialo, cio appenao en havas proteinon, eblas producti proteinon, tiam tio estas senso hava reciclado. Ali flanque, la besono pri energio, ce la bredado de insectoi estas granda. Gis nun la bredado de larvoi de la faruns carabo estas cefe man laboro. Por povi producti granda in quantoin, necessos instali automatizita in producto linioin. La machinoi devos ecconi, ciam la bestetoi estos suffice grandai por ricolto, Samtempe oni ne attendu tro longe, porce ili ne farigiu crisalidoi, diras esploristo. Crome, la machino laueble ec conu, ciom alta estas la enhavo da proteino cae grasso en la larvo. En la esplor laboratorio ce la altlerneio de Bremerhaven, la larvoi estas nutratai sur tritica brano en vitra cubajo regas dud gradoi Celsiuso, cae aer humidezzo de septec procentoi. Circa cent kilogramoi da farun vermoi trovigas en la stalai uioi. En apuda chambro ili estas shutatai en apparaton, kiu separas la pesteto in de la brano, cae de ilia coto. Poste sequas la sequiga procedo. Oni testis iam quin metodo metodoin. Frosta secigado liveras la plei bona in resultoin, se tio estas ancau la plei multecosta procedo, diras la esploristo. En la testoi de la universitatu de Göttingen montrigis, che cocoi, porcoi, cae fishoi crescas almenau same bone per nutrajo sur base de insectoi kiel bestoi per tradizia besto nutrajo. Do eblas anstatauigi soion, sen riski mal pli bonan crescadon de la bucciotai bestoi.